yeah, oh yeah. Ei, ei, ei, radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudis a l'edició 485 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Radiotrama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell que una setmana més us acosta el bo i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que avui arriba a la seva edició 485 i que amb tanta edició, amb tanta il·lusió perdó, i amb tanta passió fem per a tots vosaltres. El primer que farem, com sempre, serà presentar la gent que ens acompanya avui als estudis de la ràdio, però és que avui el programa comença amb una forta felicitació el nostre estimat de Tecles. Riqui! Su! Uh! Felicitats, bonic! felicitats! Nivell 40 superat! <laughs> Vamos! <laughs> Avui el mestre Tecles li fot 41 voltes al, al sol i, i ben contentes que estem de poder-ho celebrar juntes. També tenim al seu costat... Què, què passa? Primer, primer, què passa, Riqui? Com estàs? Bé, eh, bé. M'estic acostipant una mica. No començo molt bé, però... Però, per altra banda, faig programa després de dues setmanes sense fer-ne, per tant, estic ahí, estic ahí. <laughs> De subidón i el bajón. <laughs> No, fantàstic, fantàstic, fantàstic. Moltes ganes de retrobar-me aquí amb tots vosaltres. Després soparem i ho gaudirem encara I més tant. que fent el programa, segurament. I tant. I, I això. Molt bé, i a la seva banda, una que ens encanta que vingui, que ha vingut molt ben acompanyat avui al Mestre Tecles, és la nostra estimada Elia. Què passa, Elia? Com estàs, Hola, bona tarda. Què passa? Iuhu. Molt bé, i al, al costat de l'Eli, a la seva banda, tenim un altre tiro fijo, una que cada tres setmanes ens porta el boi millor del panorama musical, amb el seu Balkan inconfusible i tants altres gèneres que ens porta, directe des de Barberà del Vallès, la nostra estimadíssima Sadi. Què passa, bonica, com vas? Opa! Opa! <laughs> molt bé, molt bé, ja primavera, eh, celebrant que fem programa, celebrant l'aniversari del Ricky, celebrant aquí sí. que ens trobem. Hem fet el canvi d'hora i encara és de dia. Sí, sí, sí, ja sí. aquí hi ha un altre ambientillo, eh? Comença, comença Finestres obertes... Sí, sí, sí, comença molt a sumar-se al bon temps. Clar que I tu sí. què, Isma? Pues jo molt content també d'estar avui aquí, de poder celebrar amb tu el teu aniversari i de poder estar amb tota la gent que ens escolta i amb la gent de, dels estudis, que segurament aniran venint amics i amigues aquí a, a veure'ns i, i amb moltes ganes de, de, de tirar endavant una nova edició i amb tota l'il·lusió del món. I, I si voleu anem de cara a la dedicatòria. Foli. Mira, la dedicatòria d'avui la fem gràcies a una idea que va tenir la Sadi i a la nostra col·lega Marta, la Martirio, que ens ha enviat un text magnífic pel, pel, per tal que avui podem dedicar al programa. Mil gràcies, boniques. I el que ens ha enviat la Marta diu així, el programa d'avui el volem dedicar molt especialment a tècniques, al col·lectiu de tècniques de l'espectacle que va néixer arran d'un grup de WhatsApp on es van trobar dones que realitzaven diferents tasques dins del món de la cultura. Tècniques de so, de llums, regidores, maquinistes, escenògrafes, il·luminadores, microfonistes, etc. Totes amb trajectòries professionals molt diferents, amb diferents visions del feminisme, però amb una problemàtica comú, el masclisme que vivim dia a dia a la feina. El grup de WhatsApp es va crear cap al maig de 2018 amb el nom de xarxa de dones tècniques de l'espectacle. I van sorgir diferents trobades presencials on posaven en comú les seves inquietuds i es donaven suport mutu. Cap a finals del 2019, inicis del 2020, el grup anava creixent i van canviar el nom a Col·lectiu de Tècniques de l'Espectacle o Tècniques, acabat amb KAS, i van començar a mostrar-se més actives a les xarxes socials per visibilitzar-se dintre d'un sector altament masculinitzat. Amb l'arribada de la pandèmia i la cancel·lació de tots els bolos amb els que comptaven aquell, aquell any, les trobades van ser virtuals i van fer pinya. Es podria dir que va ser quan van venir quan van tenir temps per reflexionar quin era l'objectiu del grup i què volien treure de les trobades. Així van poder, van poder escriure el que va ser el seu manifest on projectaven com ha de ser un escenari feminista, i diu així. Tècniques és un col·lectiu que neix amb la intenció de recollir les veus de totes les professionals del sector cultural, visibilitzar-los i créixer juntes amb força per reivindicar l'espai que les correspon i el reconeixement de la seva professionalitat. Un lloc de trobada, un espai on poder parlar, compartir, col·laborar entre nosaltres i amb altres col·lectius. Cal trencar amb els estereotips, revertir la situació perquè els escenaris siguin més acollidors i respectuosos. Un entorn on no hi hagi violència i o discriminació de cap mena. Tot això no ho hauríem de fer soles, és feina de tots i totes. Per això cal un procés de conscienciació, d'aprenentatge i d'adquisició d'eines que ens permetin avançar cap a una societat participativa, justa, solidària i inclusiva des del respecte a totes les persones. Volem treballar els escenaris per continuar transformant la cultura, transgredint els patrons i dinàmiques establertes mitjançant la creació de xarxes de suport mutu i la participació social. Fem visible l'invisible. Actualment, el col·lectiu no es troba significat signific significativament actiu a xarxes i l'activitat es centra al grup de WhatsApp on hi ha 290 persones, dones, dissidents, treballadores de la cultura i l'espectacle en viu. És un grup feminista trans, inclusiu, de suport, on es passen ofertes de feines, cursos, s'adverteixen de les empreses amb males pràctiques cap a les seves treballadores, etc. És un espai de cures en contínua transformació i expansió, també volen visibilitzar més companyes que es troben als escenaris com la gent de Las Pibas Producen, el podcast sobre dones a la indústria musical Blackstage Pass o el col·lectiu americà songirls.org. Des del Pim Pam Pum tot el nostre suport a tècniques i a, i a la resta de col·lectius feministes dins del món de la cultura. Let's go, girls! Finalment, la Marta acaba el seu test així. Com que sabem que el Pim Pam Pum us agrada la música combativa, us compartim la nostra llista de YouTube, tècniques, mixtape, i ens agradaria que punxéssiu No és no, de Penades por la Ley. Així que amb la dedicatòria a tècniques i el tema No és no, de Penades por la Ley, arranca el pim-pam-pums. Som-hi! som hi, som por la ley no es no dedicadíssima a tècniques, a tota, a tota la gent que es curra tot el tema de, de la cultura i de l'espectacle en viu a, aquí a Catalunya i arreu, que, que en siguin moltes, que, que els hi fotin molta canya a tots els masclistes que estan al, al davant i al darrere dels escenaris i que, i que no en deixin ni un, clar que sí. Molt bé, per I, les tècniques. I, i vaya temazo que s'han marcat, yeah. eh, per començar. Per dir hola, clar que sí. Molt bé, molt bé. Molt bé. pues si, si seguim amb, amb, la, amb la música, jo ara tiraré el primer tema, comença una, un, un programa de, de sis rondes. Tenim, tenim mantanga de la bona per oferir-vos. Ja veureu que, que, que venim ben carregadetes, que feia tres setmanes que no ho fèiem i, i tenim moltes ganes. I els primers que passen són regadiu, després de les penades, els segons, millor dit, són regadiu. Ja veureu, és guai això, eh? Banda de rigui rural de la noia penadesenca. Som Marc Poc a la bateria, Josep Esquirol als teclats, Abel Boada del baix, Irene Reig al saxo i la flauta travessera, Albert Soler a la guitarra i Ot Ribas a la veu i a la composició. Alot el coneixem bé aquí al, al Pim Pam Pum, ja que és el pobill del Raval, amb, ah. amb qui vam poder entrevistar fa algun temps i molt guai. Us en recordeu, sí. no? Sí. Doncs de, des d'aquí de, des li enviem una forta abraçada a Lot i aquest 2024 la gent de Regadiu han tret el seu primer treball, un treball que es diu Subsol i d'aquest Subsol hem triat la cançó Buscar bé, que és el que fem aquí al, al programa. <laughs> Fum-li Tonyina i o Seitano, el que sigui. <laughs> oh, Hem tingut por. Des de l'inici de la pregunta, busquen la solució. Assenyalant un creador, imaginari poderós, que després ha rebotat en forma d'inquisició. Oh, tota la vall sobre Pipià, sentint el cos, sentint la vida, donant plaer e a qui es volia i recollint la millor medicina. utilitzant la intel·ligència per coses materials. Si els nostres rols eren com els d'animals, tot per instint salvatge i natural. el nostre ego va sortir en el moment en què ens n'adonem que podem raonar diferent. I per què no gastar les neurones en fer-nos una mica de millors persones? I per què no gastar les neurones en fer-nos una mica de millors persones. sense senyors del planeta m'anima de malesa creixent en una mentida i especula sobre la vida cultura inventada que ha quedat ben inculcada la falta de respecte símbol de convivència i la riquesa s'ha fet a mi del sistema quina peripècia la nostra existència però ja estic farsa m'acaba la paciència dins de la gàbia he trencat la reixa i ara em fa créixer la desobediència al paller. Era en regadiu i aquest busca bé des del seu subsol en el moment que ha entrat com elefante en catxarreria el, el mestre Pellicer amb, amb sendos xerrups. Lo puto. Entonant l'aniversari feliç. Barbosa, eh, Ricardito? Quants en fas? 41. Pues vinga, 41. xupitillo aquí en antena, no? Xupitillo en antena, vinga, va, per celebrar-ho. No Salut, família. Encara no són les 7 de la tarda, però... Salut! Vinga, Salut! Venga, guapos. Da una, ¿eh? Da una, da una. Aquí se la pegado. Aupa, Peña. Vamos allá. Molt bé, molt bé, molt bé. Vamos, les güeys. Pues benvingudes i benvinguts al borratxin pam-pum. <laughs> borratxin pam-pum? <laughs> A casa te l'has buscat bé. molt bé, pues després d'aquest borratxin pam-pum del mestre Palli i del temazo del regadiu, eh, busca bé. Sona bé bé, eh, el Riqui. Sona aquest. molt bé. Sí, Ojo sí. aquesta penya. A més, bueno, el, el, el Pobil del Raval, que, que el vam tenir aquí amb una entrevista ben guapa, que si mm. voleu podeu recuperar el programa a radiotrama.cat, i, i amb, molt, amb molt bon projecte al darrere, molt, molt guapo tot el, tot el projecte de regadiu, llarga vida des del Pim Pam Pum a aquesta colla que, que són col·legues i, i, i seguim amb més música. I bon, bon regadiu li fotrem avui al fetge, eh? <laughs> bueno, això, això és una amenaça del mestre, del mestre Pall. No, no sé el que he fet, però per què feia anys en, en, un, clar, en un dia de pim-pam-pum? És que, és que t'ho fas venir difícil. <laughs> vale, I si seguim amb bona música combativa, si seguim en aquesta edició 485, la primera bala de la Sadi està a punt d'arribar. Eh? Que portes, bonica? Doncs pues vinga, jo vinc ara amb la gola fresca després d'aquest xarrup de ratafia. Fresquita. Vinc amb la Marilyn Flow, que és veu de No somos tu rollo, Correcte. Oh. que ha sonat per aquí. I aquesta cançó és Noche de Bruja. Això és eh, un projecte que ha fet ara, que són quatre temes, eh, on ens parla del cicle menstrual. Vale? Llavors, són quatre cançons i cada cançó és una de les fases del cicle. Bé. Llavors, avui es porto la primera, que és aquesta Noche de Bruja, que seria la fase de, de menstruació, Eh, després la segona és pelear com una mujer, que és la fase folicular i o proliferativa. La, fase, la tercera seria poderío, que és l'ovulatòria. I la quarta, volviendo, que és la fase lútea, lútea o eh, secretora. Llavors, la meva intenció, bueno, la meva intenció, el que faré, és en els darrers programes portar una d'aquestes cançons Olé. perquè aneu coneguent sí. Mm, el projecte d'aquesta tia i el que és el cicle menstrual d'una manera doncs, guay y combativa. así que fodli y que que soni. Hoy es noche de bruja Aullándole la luna alrededor del fuego, sintiéndome segura, quemando los miedos, sin muros ni ataduras, sintiendo mi cuerpo, bajando los filtros para encontrarme de nuevo. Algunos le dan a con la sangre de menstruación, pero no le dan a con la sangre que derrama cada día un violador, ni la sangre que una peli de terror. Solo da con nuestra sangre la que sale del amor. No me puede dar asco. Una sangre que es abono para la planta. Ni me tengo que sentir avergonzada si mi bragas están manchada Ni tengo que la sorpresa como si de algo malo se tratara. No tengo que fingir ni quedarme callada. Nos enseñaron a taparla, a odiarla, solo por tener las hormonas alborotadas. Hoy no me apetece hablar, solo quiero descansar. Quiero estar en silencio, quizás me vea una peli y me ponga a llorar. Hoy no me apetece hablar solo quiero descansar. Quiero estar silencio, quizás me vea una peli y me ponga a llorar. Me apetece chocolate y esta tordilla tirada. Quedarme en pijama simplemente no hace nada. Sé que todo me molesta, también sé que pasa ya Que cada estación tiene su clima y es natural. Normalicemos decir que estamos con la regla. Cómo nos sentimos para que así nos entiendan. Dedicar nuestros días para nosotras y que nos duela. No reprimir las emociones que salgan fuera. Eh, eh, eh, eh, Estoy con la regla. A mí ya me deja. Estoy con la regla. Estoy con la regla, hoy puedo llorar y mandarte a la mierda. Con los chocolates me la alegra. Con el pijama puesto y despeinada en la melena. Ni WhatsApp ni llamada a mí me deja fuera. A mí me deja, yo soy quien decido. Quiero estar conmigo y no contigo. Mujer con dos y sangre roca, este mundo me ha traído. Siento el poderío de la que me ha parido. Fuerte y rebelde yo nací, hoy me siento bruja, viendo la belleza en cada arruga. Hoy me perdona por ser tan dura, hoy me he dado cuenta que me amo con locura. Mi parte más oscura, para mis heridas yo me fabriqué la cura. No somos histéricas, más bien somos históricas, ni virgen, ni princesa, ni sumisa, ni católica. No somos histéricas, más bien somos históricas. Ni duques, ni princesa, ni sumisa, ni católica. Somos indomables, las rebeldes, las caóticas. Nos sentimos vivas, empoderadas y pletóricas. Somos fuego, somos agua, somos viento. Somos la tierra en movimiento. Con su ritmo, con su tiempo. Viven cuatro lobas en mi cuerpo. Este es mi ciclo, son mis fases, mis estados. Cuatro estaciones como la que tiene el año. Todo comienza cuando sangro. Conociendo mis etapas es más difícil hacerme daño. Me siento mejor conmigo misma desde que me cuido. Tengo calendario, noto cómo duele menos los ovarios. Cuando me cuido, cuando me cuido, cuando flow que te la Marilyn. Flowazo. flowazo, ja ves, ja ves. sí, sí, sí. Tremenda, tremendíssima, molt guapa. A més m'agrada perquè la, el Hoy es noche de brujas és, és com l'inici de la de Hoy es noche de sexo, que crec que li haurà donat el sí, eh? genito, ho, no? Sí, ho fet aposta, eh? Que bona. Que no bona. ho sé, no sé si ho ha fet aposta, però bueno, a mi m'agrada això. <laughs> però podria ser. Podria vale. ser. <laughs> molt bé, molt bé. Pues després de la primera perla de, de la mestra Sadi, anem ara amb la primera de, del mestre Tecles. Què ens portes per començar? Jo començo com Mm, és bastant habitual, començo amb la secció Felicitant. Fotem-li, totis! Una puti vegada! <laughs> Aquesta secció em porta temes relacionats amb veganisme, alliberament animal i tot això. Avui us presento a Res Turner, que és de França, no ho sé pronunciar bé, ja us ho dic, i, i és amb la col·labora de la, la música és de Stephanie Valentin. Yeah. I, i, i, i, i la cançó que us porto es diu Destins, Destins Cruises, Destins Creuats. Destins Creuats. I no està en cap disc perquè és una cançó que van fer expressament eh, en favor d'una campanya contra l'ús de la pell que es deia Vira Tacapuig o alguna així, organitzada per l'associació Animal Ter, de, que és la campanya aquesta es va fer el 2017 i he de dir que ha sigut una autèntica mina perquè aquesta cançó la tenia, pillada de, de no sé on, però buscant info he descobert que aquesta, eh, eh, el Res aquest està dins d'un col·lectiu que es diu B12 Crew. Has buscat bé, eh? Sí, sí, sí, i, i allí hi ha tot de... Ja. molta més música en francès per la secció Fons tant, o sigui que estic... Autèntica mina. Estic supercontent. <laughs> que guai. I, que guai. I res, res, millor dit, <laughs> perquè és res tornar, amb el seu temacle Destins Creuats. Som-hi! Lui, jeune homme de banlieue parisienne, dans la fleur de l'âge, il a du cœur, ce gars profite de la vie, il sait que fleur se fanent. Il aime sortir les fringues, la mode le fascine, n'aime pas trop la violence, le sang, les guerres, les armes, le racisme. Elle, différente, dira-t-on, à des milliers de kilomètres de lui, a vécu toute sa vie dans la pénombre, des journées pleines de nuit. N'a que la noirceur de son habitat, belle même quand elle se languit, malgré la peur en guise de maquillage, sympathique, agréable, ça c'est ce que les gens disent de lui, ils décrivent les signes d'une sage enfance, rarement de bêtises depuis. Il a deux chats, l'un s'appelle Thor, l'autre Paquito, ainsi qu'un gentil chien, comme il le dit, lui adore les animaux. Triste à en mourir, dépressive, ça c'est ce qu'on ne dit pas d'elle, cachée derrière l'indifférence générale, on la méprise à peine une vie pareille. Si bien que je me demande, mais a-t-elle même encore le cœur qui bat à l'heure où je vous décris sa peine Lui vie confortable, petite zone pavillonnaire, heureux entouré de sa famille au rôde calme papillonesque D'un côté, la vie au vert, l'Italie, c'est ce qu'il s'était dit. Il y repense, sourire aux lèvres, sur cette belle île citadine elle vit en cage au milieu d'hurlements de ses semblables. Cadre extrêmement sale, l'odeur d'excréments et de sang plane des corps sans âme, blessures faciales et plusieurs infections. Souffrance devenue banale, le regard cherchant une trace d'affection. Lui a une petite fille de 8 ans, dit adorable. Papa aimant s'extasiant de la voir chanter à la chorale. Père adorable, peur la protège, honorable. Quand le mauvais temps la menace, lui son plus bel anorak. Elle avait trois filles, un fils, tous morts, assassinés, enceinte encore en ce moment. Le futur ne s'annonce vraiment pas rassurant. Puis merde, quatre verres, ce n'est pas assez pour ressasser cette affaire. Je me permets le triple pour un flashback. J'ouvre le passé. C'était une froide matinée. Ses enfants dans une cage voisine, un homme d'une forte carrure apparu, plane alors une aura assassine. Sans parade son fils, bien que la tâche sembla rude, vêtue sa parure de sang sans parler, l'entacha de son vice, écrasement de la nuque, pendaison, arrachage de la peau. Il hurle intérieurement, sortant de sa bouche, le sang vient remplacer les mots. Encore conscient, quand sa face vient embrasser le sol, le corps à vif, vision d'horreur, à temps glacer les os balancé dans un local encrassé, respire encore, tremblotant sur les corps sans vide, ses semblables assez. Il souffre brûlé Et est-ce l'enfer souffre jusqu'à son dernier souffle Le diable reste en scène Jusqu'à son dernier souffle Le diable reste en scène Il reste en scène Lui est loin de tout ça, emmène sa fille faire les boutiques, manteau à capuche, perd les bottines et puis quelques broutilles. Elle est toujours dans sa cage, aussi terne et croupie, ne veut plus vivre, rêve de mourir, quitter enfin cette aigre routine. Ah, première vue, entre elle et lui, aucun rapport, mais le diable est souvent bien déguisé quand il frappe à ta porte. Lui acheta ce manteau à sa fille, mélange de peau et tissu, la fourrure ornant sa capuche n'est d'autre d'elle que sa progéniture. Lui qui cache les yeux de sa fille quand à la télé la violence rôde lui fait peur manger la mort et porter l'horreur sur son dos. Puis, tout ça pourquoi Tout ça pour ça Pour être à la mode ou pour le plaisir gustatif Tout ça pour ça leur fourrure ne nous appartiennent pas, leur vie non plus, leur chair, leur lait, leurs œufs, leur foire, leurs fils, leurs filles non plus. De quel droit on fait naître pour tuer des individus Dépêche-toi de à comprendre qu'à leur souffrance n'en finit plus. On finance des décès par millions, chaque seconde des milliers décèdent. On oublie que l'effet papillon a vite fait de brise et des ailes. Résolution, nouvelle année, t'esquisser tes veuillères. Révolution, vire ta capuche, profites-en pour virer tes œillères. Oui, profites-en pour virer tes œillères. T'avancer sans lumière, tu peux maintenant rouvrir les yeux dans les deux sens du terme. Dans les deux sens du terme. Dans les deux sens du terme. Oh yeah, fotem-li totis, clar que Res, o Destins Creuats, en català. Fantàstic, inici de la mà del mestre Tecles. Acabem, suavecito. Acabant primera suavecito. ronda. Un suavecito de, musicalment, el mm. missatge sí. ben contundent missatge, com sempre. Sí, sí, sí. Bueno, el tema de les matances, no? I les pells i, i tot, el, tot el tema animalista, també. Molt bé, molt bé. Fantàstica la, la cançonassa del mestre Tecles. Continuem amb, amb aquesta edició. Ara anem a la, a la segona ronda, si us sembla bé. Sí, no? Vinga, va, pues si, si comencem segona ronda, la que passa ara pel pim-pam-pum és Lúcida Oscuridad, la Luciferia és una noia que participa a les bandes Partenogènesis que fan punk oh. des d'Almeria. Yeah. Quins debats hem tingut aquí amb, sí. amb lo de Partenogénesis. Sí, sí. sí. Ex extensos, no els començarem ara. No, no, cal. no, no, no, hi, ha, no hi ha el Pau. No hi ha el Pau, que... no, no, no hi ha jardins. Bueno, doncs això, fan punk des d'Almeria i a més pertany també al col·lectiu musical La Viris Negra i en solitari és Lucida, Lúcida Oscuridad Us vull llegir <laughs> de un text que ha tret ella para presentar el tema. Y dio así, estamos hartas del underground y de, sus colgachapas, de tanto aliado feminista hasta que el abusador es su colega, de tanto maltratador campando a sus anchas por los escenarios y asambleas. Cancioncita bailonga para mover el booty al ritmo de su hipocresía con la magia sonora y visual de Anne Malley que se ha currado la producción, la grabación y el videoclip enterito, el apoyo inestimable de Parraque Flowal Mastering y con una letra mía que, me salió una tarde porque me comía la rabia. Espero que os guste y a los que sé que no os va a gustar espero que os pique. Antotis Busaltras, lúcida oscuridad y a su temazo del rollo. que soy compañero, coño. Uh-huh. brutal, brutal, lúcida oscuridad, la luciferia i aquest del rollo temaza ràngano Com que, ha agradat, que hem gaudit Sí. amb aquest Este punk, guiño, eh? amb cinte que, que tant ens està agradant darrerament aquí al Pim Pam Pum. Sí, estan proliferant a tope els grups eh, d'aquest estil, no? Sí, mm. sí, la veritat és que fa, fa patxoca quan, quan es posen així a puncarrear amb el cinte és, és tota una, una alegria aquí al bona programa. Merdeta, bona sí, merdeta, sí. Merda de la bona. <laughs> Molt bé, i després d'aquest temazo de Lúcida Oscuridad, ara anem amb la Sadi, que tira la seva segona bala. Què portes, bonica? Doncs jo vinc ara amb els Denim Rips i la cançó The Final Dance. Eh, aquest és un grup de... venen de les Terres de Lleida, i fan folk tradicional americà. Oh, vale? Aquest és un guinyo al Ricky, eh? Bé. <laughs> Eh, aquest grup, bueno, venen d'una trajectòria molt del punk, del garage i tal, eh, feien aquest rotllo, però en un moment donat de la seva carrera van voler canviar totalment Sí, eh? De dalt I, a baix. Sí, sí, de dalt a baix i dedicar-se a fer, doncs, això, folk, eh, bluegrass, rockabilly... Wow. Sí, un canvi molt brusco però molt guai, no? Perquè al final era algo que els, agrada, els agradava molt i, i van tirar per aquí. I els porto també per recordar que estaran el següent diumenge a la inauguració del, de l'Ateneu Popular La Boira, yeah. del ah, Macelles. Molt bé. I, Terres pues, Això. Exacte, sí, per fer un guinyito. Així que fot-li. Som-hi. <laughs> Yeah! Folk i Yankee per la vena, en Pou segur que estaria orgullós i que està orgullosíssima és la mestra Sadi que serà tirada espectacular. Sí, a gust, a gust. Eh? Déu-n'hi-do, eh? Molt xula, molt xula. Molt xula, sí. I el grupet també apunta maneres. Apunta maneres, els hi haurem de seguir bé la pista. Sí. A veure si tenen més treballs o, o què, o què, o què onda. Molt bé, doncs després d'aquest temazo ràngano de la mestra Sadi, continua el pim-pam-pum. Ara ens n'anem a una altra secció, seccionassa. secció Punky Dona. I Així, Espanya, arriba a la secció Punky Dona que pretén acostar-vos la biografia de Don Spunk, que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Mar, nascuda a Ripollet. De professió, la Mar és tatuadora i puta. Les seves aficions són els gats, pintar, el rol i tocar el baix. Sobre quines manies té, la Mar diu... Els xupetes, puah, quin fàstic! I també té mania als heteros. La seva ideologia és l'anarquisme. I quan li preguntem per la seva militància social i activisme, explica que participa de varis col·lectius de dissidència, tant artístics com, per exemple, El Pecado, i d'accions directes, també. També considera la militància de carrer amb altres putes sense estar en cap col·lectiu establert. De caràcter, la Mar diu que és molt directa. Les seves influències musicals són les vulpes, electroduendes, il·legales i paràlisis permanente. Sobre les bandes on ha participat, la mare explica que anteriorment només es colava als escenaris a cantar alguna cançó, normalment esquivant els segurates si n'hi havia. Si no n'hi havia de segurates, no pujava a cantar. Actualment toca amb polvo de hades. Sobre els records del primer concert, ens diu que d'aquí poc farà un any, per Halloween, anava amb un look de diablesa vermella, amb unes banyes enormes que es va fer ella mateixa, i li queien i creu que només va durar tres cançons. D'anècdotes personals, diu que, sense especificar el tema, li venen al cap moltíssimes anècdotes, així que ens explicarà les últimes. Fa unes nits, per les Rambles, les van amenaçar de matar-les amagant una mà al darrere com si amaguessin un ganivet. Així que ella es va posar a cantar-los a ple pulmó Souvenir de Barcelona. A veure si volien el seu i emportar-se un tablazo i una puntada a la boca. Al final no van voler el souvenir. <laughs> Quan li preguntem per anècdotes relacionades amb la música, la mare explica que al març van tocar el cyberpunk i l'ambient hi havia tanta a l'ambient hi havia tanta humitat de la suor de la penya que al connectar el jack es, de, del baix es va electrocutar es va quedar tot fosc i va fotre un crit. Al recuperar la llum, quan va tornar la llum, va veure que el cable havia caigut al terra. Llavors el va agafar per tornar-lo a posar al baix i va passar el mateix. <laughs> Al final va aparèixer el tècnic de so que portava guants i li va connectar a ell. Mira que s'han rampat cops amb la llum a, a les cases on, on ha viscut, però mai com aquell cop. Preguntada sobre els plans de futur, afirma que vol treure el disc o àlbum, o com es digui, segurament sigui en format antic, en plan nostàlgic, com ens agrada a nosaltres aquí ai, en, ai, ai. en analògic. També vol tornar a fer una gira en altres ciutats que han quedat pendent de, de l'estiu passat. I ja seria fantasia aconseguir un vehicle per fer la gira, que amb un cotxe petit ja hi cabrien de sobres. I ja per acabar aquesta secció us portem un tema, com no podia ser d'una altra manera, de Polvo de Hades, banda de post-porn punk de Barcelona, amb la Mar, protagonista de la secció de i Dona d'aquesta setmana, al baix, Ània a la guitarra, Nimfa del Bosc a les veus, i us deixarem amb el seu temacle anomenat Hades i que sona així de bé. Moltíssimes gràcies, Marc, per deixar-nos conèixer una, una miqueta millor. Moltíssimes gràcies a tota la gent de Polvo de Hades, espectacular banda barcelonina de post-punk que, que la veritat és que estem super agraïdes de, de... Bueno, la veritat és que totes tres ja han passat per la secció Punquidona de, del Pim Pam Pum i, i l'única cosa que ens queda és que estarem molt, molt a prop de, de Pol Bodeades perquè en, quan tregui nou material tenim moltíssimes ganes de noves cançons d'elles. Exacte, això que comentava la Mar d'enregistrar de, el disc i sí, tal, a veure que sí, si es materialitza. Sí. Molt guai, la veritat és que una penya que s'ho i que fan autèntiques meravelles com la que acabeu d'escoltar. Amb sintetitzador sí, i tota sí, la pesca que igual que, que la teva d'abans? Projectàs, projectàs, sí. Igual que la, que la lúcida oscuridad. Mm -hmm. Guapíssima, guapíssima la, la cançonassa del Mestre Tecles. Anem a, a la tercera ronda del Pim Pam Pum. Comencen les cançons de l'Equador de del programa i les primeres en aquest Equador són ratpenades, les primeres Ei. a passar un altre, unes altres de Lleida. Sí. Què passa avui? M'esteu fent homenatge <laughs> encobert. Ah, encobert, clar. sí, total. Per supuesto. Sí, com ho deia el mestre Tecles, banda rural de Rural Punk de Lleida, són les nostres cabres boges preferides, un power trio de dones canyeres divertides i amb ganes de repartir la seva bogeria pels escenaris. Elles són la Vero, la Virginia i la Carol. Us deixem ara amb el primer single, amb videoclip, del que serà el seu nou treball de ratpenades i que sortirà ben aviat. Un temazo que porta com a títol Atracament i és una puta meravella. I el vaig veure passar amb la xupa i el porro a la mà. El vaig parar i li vaig dir no t'havia vist per aquí, fer servir aquestes botes per venir a ballar amb Toma ja. Quin rotllo més vacilón que porten. Sí, sí, sí. sí. Són unes cabres boges espectaculars amb aquest atracament amb, i el seu rural punk. La veritat és que Ratpenades sempre ha fet les delícies aquí al Pim Pam Pum. Segui Seguiu-les per xarxes perquè us partireu el cul amb sí, els vídeos que fan. Sí, Increïble. Sí, sí, sí, la veritat és que són molt, molt divertides i, i mola molt tot el projecte també que hi, ha, que hi ha al darrere, que al final hi ha una feinada darrere de tot el que fan les ratpenades i, i molt guai, la veritat és, que amb moltes ganes de que surti el, el nou treball l'anirem desgranant un a un, que ja sabeu que són col·legues d'aquí del programa i, i aquest atracament pues, per començar a desgranar-ho. Recordem que el programa d'avui l'estem dedicant a tècniques, al col·lectiu feminista de tècniques de l'espectacle, dones dissidents treballadores de la cultura i l'espectacle en viu, i a la resta de col·lectius feministes dins del món de la cultura. Let's go, girls! Vale, pues després de, del recordatori i després del temazo de les ratpenades continua la bona música combativa ara de la mà de la mestra, de la mestra Sadi que tira la seva tercera bala. Amb què vas? Molt bé, jo vinc amb la Click Up Pica. La Clica Pica. La Clica Pica. Bon eh, col·lectiu, eh, també. Sí, sí, sí. sí. Eh, la cançó és La Gorda i és un remix eh, fet per la Juliana. Eh, bueno, ja les coneixeu, Rap from Barcelona, que amb una, una agrupació, agrupació molt, molt xula. I com acostumen amb les seves cançons, doncs canya i lletres ben clares, i aquest tema eh, és un tema que ens parla sobre l'estigma que tenim les persones gordes no? en aquest sistema i aquesta societat eh, capitalista, heteropatriarcal i monstruosa en la que vivim. Amb tots els estereotips i tota la merda que hi ha al darrere. Exacte. I, i ho canta d'una manera molt, bueno, d'això, no? molt empoderada de, pues sí, pues, mm, sóc gorda i què passa? I el problema el tens tu, Te potser, jodes. no? Per no, <laughs> per no acceptar el, el, que, Saps? el que hi ha. Així que, pues, això. Gaudiu-la. La grieta Con la clica pica DJ Juliana Soy exceso, la gorda que desborda tus límites, el resto que nadie quiere, que nadie come Soy mi peso en fluido, no es retención de líquido, es mi cuerpo. Soy grasa, gelatina, maldita marea que arrasa y acula y desatina. Soy la que pisa sin miedo y tiembla al suelo. Y por eso soy el as con tus ojos disetero. Soy mis dedos acariciando pliegues húmedos. El moco que escupes cuando paso por la calle. No soy nadie, soy todas las que miran el espejo y no se ponen. Esconden la barriga si alguien mira la grieta, la estría que da risa y la caricia, la cosquilla negada, prohibida la carcajada que ahoga la garganta del patriarca. Soy vergüenza, la mirada de mamá que alienta. Vamos, hija, haremos dieta, que no, que no. Vamos, hija, dieta, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Soy la mesa de la escuela donde el culo no me entra. Soy la sangre de mis reglas resbalando por mis piernas. La mancha en esta falda nueva. Soy la talla que no encuentras. La marca de presión en la cadera. El botón del pantalón que revienta de mis muslos, la cueva de mis tetas, pelo de la cara que molesta, soy fea, soy desobediencia, tu canon de belleza, autodefensa callejera, en la cama soy tijera, golpe en la mesa y en la cena soy histeria ante grito de papá que no avisa y su agresión lastiva y fetichista siempre queda, soy atractiva de lo prometido. Soy sexo explosivo, grotesco, no normativo. Soy orgasmo en convulsión y te que. Soy la que mete placer oral en la comida y miga miga en el colchón. Mala presencia y olor a sudor. Mala presencia y olor a sudor. Soy el prejuicio que inunda tu mirada cuando te hablo de animales en las jaulas, cuando como mi ensalada, mi pizza o mi bocata. Soy envidia en tu barriga que quieres salsa soy censura en la lectura, la etiqueta que no encaja. Ni lady, ni machorra, ni bollera, ni monógama. Soy agua, el movimiento que transforma. Gorda, celulítica, redonda, la mierda con tu fobia. Yo rompo con la dictadura de la piel. Soy la miel de mi vagina, de la rosa a las espinas. Soy la enferma que te grita y que molesta en la tarima con mi rap de gorda altiva. Soy la enferma que te grita y que molesta en la tarima con mi cuerpo insumisa. Para todas las gordas. Soy exceso, la borda que desborda tus límites al resto, que nadie quiere, que nadie come. Soy mi peso en fluido, no es retención de líquidos, mi cuerpo. Bé, ha arribat el, Bé. el torete. Eh, el torete. Ah, clar, clar, perquè estàvem fent les nostres coses aquí. S'hemos despistado un poquito. Estàvem parlant de, de coses importants sí. que, que tenen a veure amb el programa o no, jo què sé. <laughs> Estàvem jo, pajareant. Jo està, estava contestant a la Polluela que, que m'ha felicitat pel, Correcte. pel grup de Telegram. Correcte. Jo estava, Polluela Benite. En, jo estava ensimismado. <laughs> Molt bé. Tu, tens un pall al cantó que ja és sí, prou no, feina. Eh? No, no, no. <laughs> Lo mío me cuesta. Molt bé, doncs després d'aquest tema zarrangano de la mestra Sadi, amb la clica pica, què, què ens has de dir? Nada, cumbia, cumbia... reggaetón ahí, bien. Cumbia vixera, clar que sí. Ben guapa, ben guapa la cançó de la clica pica aquí al Pim Pam Pum, continuant aquesta edició 485 de la mà de la Sadi. Ara és el torn del mestre Tecles, que acaba ronda. Ens n'anirem al final de la tercera ronda. Amb què, bonic? I us porto una joia una joia. Es, es diuen Enyor. Enyor. El seu banc em posa que són de Montserrat, però igual com... Ara no me'n recordo, estava intentant pensar quina era l'altra banda, que també deien que era per allà Montserrat, però que en realitat no eren de Montserrat, que van ficar a Montserrat en plan, som de Catalunya, no, com algo molt... Com algo és que, molt, és molt nostrat. Aquesta gent són molt, molt nostrats, diuen que fan oi emotiu des de Catalunya, oi emotiu, mm. i realment oi emotiu. és el que fan. Sí, tot en català, són molt si mireu a les xarxes, eh, sempre pengen tot de memes i tot de... Molt català, molt català tot mm. plegat. Mm. Estàs activant molt red flags, eh, Riqui? Com estan les coses ara, no? Està tot correcte? Què són red flags? Pues línies, línies vermelles. Però per què? <laughs> Per què? No línies entes. vermelles. Són patriotes que estan a l'esquerra o són patriotes... No, són dels nostres, són dels ah, nostres. Val, val, val, ah, clar, val, clar, val, clar, val, clar, clar. De fet, crec que són penya relacionada amb la plaga, do it yourself... Oh. I o sigui, no, està, no ho ha editat això sí, la eh? plaga, eh? però crec que són gent de, de, del sector. Gent de bé. Gent de molt bé. Gent de excel·lent. Es diuen Enyor, van treure el juliol del 2023 van treure el seu primer EP que eren quatre cançons i ara al març d'aquest 2024 han, han tret, no sé si serà avançament d'un nou disc o què, de moment han tret una cançó que es diu Tinc una, tinc una bèstia dintre meu, i, I tu també. Tots, tots nosaltres, encara que no ho sapiguem, la tenim <laughs> allà dins. I és això, és que no enganyen. Oi emotiu des de Catalunya. Fotem-li. Fom-li! Fom-li! cagues i t'atens quatre fileres per protegir la llengua. llengua, dues ales, és el vol trencar cadenes sabràs barallar si la xorma em ve a buscar. d'elles porques i garrots, ni del bosc seré buscar, però sempre perillós. I no cal ser una bèstia per sentir aquesta terra. volem protegir la llengua. I anhelar la llibertat. Però no cal ser una bèstia per sentir aquesta terra. Volem protegir la llengua i anhelar la llibertat. Però no cal ser una bèstia per sentir aquesta terra. Volem protegir la llengua i anhelar la llibertat. Que guai. Que guai, perquè quan has dit eh, oi emotiu pensava, això què és, no? Mm. Que... Mm. I, I és això que... És, no això, és, eh, que sí. brutal, això és, sí, sí. és brutal, és oi emotiu, ben fet des de, des de casa nostra, brutals. Brutals. I, i seguint enyor, el... eh? enyor, enyor, i són molt nostrats, però res a veure amb el 33 i merdes d'aquestes com, com preguntava el Palli abans. Certament. Res, res a veure res amb tot a veure. això. Ni bé. oriols ni polles amb vinagre. <laughs> Primer... Fantàstic. Fantàstic. Primer, fantàstic, Jan. Eh, oi, el Pali deia, això és oi de old school, no? Oi d'abans. La veu és, és oi dels 90 espectacular, eh? Vull dir, la música sí que, sí que és diferent, no? Que, que tu comentaves sí, també. però la forma de cantar sí que era l'oi de, de tota la vida, l'oi dels 90, sí, sí. Mm. I tant, molt reconeixible. Molt guai. Ja en portarem alguna més d'aquest senyor. Fantàstic, doncs després d'aquest tema zarrangano del senyor, que no sigui l'última vegada, era la primera vegada que passàvem per sí. aquí, si no estic equivocat. Sí, tant, sí, els vaig doncs, descobrir fa poc. Benvingudis. Ar arran de, de què van treure que, aquest tema. Molt guai, molt guai. Fantàstica la proposta del Mestre Tecles, com totes. Anem ara a la quarta ronda, anem amb Radioactives, banda de punk rock garatge, Perdó, abans, abans, de, abans de les radioactives, el mestre Pai m'assenyala correctament que havien de falcar una cunya, havien de... Encunyar una falca. Una falca. <laughs> pues, la, pues ho fem. Falca Vinga. flaca. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià pam, pam, pam, i a l'Ivox i a les xarxes i pels carrers. I allà on ens demanin, clar que sí. Els casals i ateneus, prepareu-vos que aviat començaran a... sí. els on tours sí. i ens trobareu amb algun... Amb algun... Ah, i... i... Vale. For, fora de micro t'explico una altra proposta de, de pim-pam pim pam tour que tinc. Vinga, vinga, fem-ho. Pues si és fora de micro, continuarem amb, el, amb les radioactives, que, que abans ho dèiem, banda de punk rock de garatge de, de Terrassa formada per Bel i Maribel a les guitarres, Eri a la veu, Moni al baix i Anabel a la batera. Us portem el primer single d'avançament del que serà el seu tercer treball d'estudi, enregistrat i mesclat a la, do, a la, a la B doble, masteritzat a Ultramarinos Costa Brava i amb una portada del single a càrrec de HDM Visuals. Us deixem amb Radioactives i el seu tema Roquear, Roquear, Roquear perquè el gaudiu. Endolla-la! Endolla-la! tremenda, tremendíssima, aquest roquear, roquear, roquear de radioactives. Punt rock des de garatge, des de, perdó, punt, go, punt rock garatge des de Terrassa. Terrassa! Ah. I no, i no les ja. coneixíem pas gaire. Ja, ja. És grup, veritat? Grup íntegrament... Sí, sí, jo estava pensant. Format per dones mm. i, i ho fan així de guai. I, i, I és més... de nova creació? No, no, que va, que no, no. Fa, fa temps, fa temps que hi són, és el seu tercer treball, crec que porten des del 2015, una, una barbaritat. Hòstia. Sí, sí, sí. Com pot ser? Com pot ser Mira, mira, coses que passen. No havien coses sonat? Que passen. Pues no sé si havien sonat, però, però si havien sonat mm, devia ser de fa força temps. O sigui que... No, no. No sé, en tot cas, en, ahir han quedat les radioactives i el seu roquear, no havien sonat, no. roquear, roquear. Benvingudes, radioactives. Molt bé, després d'aquest de, després temazo anem amb, amb més quarta ronda, amb, amb la mestra Sadi, que tira la seva quarta bala. Que portes, Bonica. Doncs jo vinc amb una mica de Balkan. Bé! Per fin! Uh! <laughs> No esperàvem eh, menys. Ha arribat el ja, moment. Ja, ho sé, ja. ja. Ara cada programa haig de portar alguna cosa, és que si no ja... <laughs> Especialista en Balkan. Al final faré secció, eh? eh? Clar, clar. Publi. Secció Balkan, sí. Uh, aquesta és una de les joies que vaig trobar en aquella sessió de Balkan... Eh... Ui, ui. Hola! Atenció, que arriba la Núria... Bona nit! Sense xupitos, Hola! menys Sense mal. xupitos, per, per No, sort. <laughs> Ara ho arreglem, això, els xupitos. No, No, preocupeu. No, no, no, no cal, no cal, no cal. No cal, no cal. Està tot bé, eh? Ja, ja ho hem arreglat bé, abans. <laughs> No ho espatllem. No? <laughs> Doncs eh, una joieta d'aquesta sessió d'Escavalcan que vaig trobar i la tenia guardada i mira, doncs la porto avui. Eh, venen des de Croàcia i no sé si segueixen en actiu, la veritat és que he estat buscant i l'últim que veig és des del 2008, 2010 o així, però bueno, doncs un rotllito així és que, pum, que ens agrada i barrejat amb el Balkan, que ja notareu que aquest deje no? de, dels Balcans i la musiqueta aquesta Balkan, que mola molt la combinació i, i fotem-li. Som-hi! Zima nas a ljeto nas grije Dakle, sve je isto koji prije Ljeti nemamo da more, zimi pali nas prije Dakle, dragi moj, sve je isto koji prije Zima nas a ljeto nas grije Dakle, sve je isto koji prije Ljeti nemamo za more, zimi pali nas prije Da li mi uzmiću, li se piću, budali sve je isto koji prije Zima nas sladi, a ljeto nas grije Dakle, sve isto koji prije Ljeti nemamo za more, zimi fali nam za skije Dakle, dragi moji, sve isto koji prije Zima nas sladi, a ljeto nas grije Dakle, sve isto koji prije Ljeti nemamo za more, zivi fali nam skije dakle, moj, sve isto koji prije Zima nas hladi, a ljeto nas grije Dakle, sve isto koji prije Ljeti nemamo za more, zimi fali nas to skije Dakle, dragi moj, sve isto koji prije Zima nas hladi, a ljeto nas grije Dakle, budalama hvala Zimi neće biti pacarica, ljeti sandala Dakle, dragi moj, sve isto koji prije Zima nas hladi, a ljeto nas grije Dakle, sve isto koji prije Ljeti nemamo za more, zimi fali nas to skije Dakle, dragi moj, sve православ'я, як <laughs> Molt bé el Balcan aquest, eh? No va bé el Balcan. <laughs> moltes felicitats, moltes felicitats, a la Sitges de tecles, moltes felicitats! Ara, ara, ara, ara. Moltes claro. gràcies, moltes gràcies. És així, és així. Quin, quin enyor, eh, de quan era jove. <laughs> eh, poc se'n parla del temazo que s'ha tirat la, la mestra Sadi. Balcan, Balcan! Que s'ha tret de la xistera, com sempre. Ben guapa, ben guapa. Ben Budalama guapa. es diuen. Buda, Buda és veritat, no he dit el nom. Budalama... Uh... Aggressive... Eh, no, el nom del grup és Aggressive Snail Attack, Aquest, ah, que la traducció eh? seria Ataque d'un cara, de un caracol agressivo. <laughs> I la cançó és Budalama Bala, no sé si es diu així, que seria Gràcies tontos. La traducció. Molt bé. M'atreviria a dir que la H es pronuncia I. La H, Hibala, M'acabo d'inventar, però normalment <laughs> les, les H es pronuncien Europa en... Europalist. Sí. Por ahí, no? no? No sé. Mentre disserteu, jo us anuncio que vaig a buscar una ronda. De xupitos no. no, xupitos no, no, no. A veure, és el teu aniversari, Riqui. Vull ja, però he de tornar a casa, viu. Vale, doncs xupito pel Riqui. Clar, clar, clar, clar, clar. clar. Clar, clar, clar, clar, clar. clar, <laughs> clar, clar, Vale, i si, i si li toca el Ricky, li toca el Me Toca, em toca en merda. Que no. perquè, perquè arriba al final d'aquesta quarta ronda i ve de la mà del mestre Tecles. Mira, us torno a portar el Turbomierda. Turbomierda, sí. Com t'agraden, eh? Ens encanta. Us va agradar, vosaltres sí, també, no? Sí, sí, Vau sí. Dir, la... A, a més, la primera, un rotllo, i la segona ja més, més contundent, més... Mm. Ara, ara ho veureu, ara ho veureu. Ara què? és, uh, eh, Turbomierda és el, el company Andrés de Cerdanyola, que eh, s'ha autogestionat la, la banda aquesta, no? Ell, ell mateix se toca els instruments, canta i fa, ho fa tot. I, i en aquesta ocasió us porto un altre tema del mateix disc que es diu Entropia. Ja. Yeah. A veure què us sembla. Som-hi! Ara sí, ara sí, ara sí. <laughs> Turbomierda, amb el seu entropia. mierda. Molt bé, l'Andrés, tio. Això... Que això eh, ho hagi fet una persona sola penso que, és increïble. Penso que fora de micro em deies que no t'entenia perquè, perquè no, no em podies entendre. Crec que jo estava equivocat i crec que estava confós de, de grup. Uh, per això crec, no ens enteníem. Crec que és un altre grup sí. que no passa aquest, el que a mi em venia al cap que havies portat ja feia alguns dies i que avui tornaves a portar. No, no, no. no Pastanaga. nada. Eh, són Turbomierda, que és eh, l'Andrés Paniagua de, de Cerdanyola, un dels que estava amb el Fantos Freak. Sí. Bueno. Un festival de, de, de curs de, fantàstic i de, de terror. De cinema fantàstic, no? Sí. Sí, sí, d'allò més important arreu de Catalunya. El sí. Fantos Freak és com un referent en, en aquest, en aquest Des sector. de la pandèmia, que no sé si han seguit o si han afluixat o què onda, però però durant molts i molts anys... Havien fet autènticament actes multitudinaris allà a I la plaça de la C i... Sí, sí. Al Parc del Turonet. Al Parc del eh, Turonet, exacte. Molt bé. Molt bé, doncs molt bé, Andrés, eh? felicitats aquí sí, per, pel, sí. pels temacles i pel disc. I tant, una forta abraçada. Seguim amb més música combativa, ara arriba la cinquena ronda, seguim en aquesta edició 485 del Pim Pam Pum, dedicada a tècniques, i ara són els Sociedad Alcohòlica, que passen oh. pel programa, al CCA banda de trash hardcore metal, punk formada a Gasteiz al 1988 amb Pirulo al baix, Alfred a la bataca, Juan a la veu, Jimmy i Íñigo a les, a les guitarres. Us, us portem un trellazo, un autèntic eh, trellazo. Bueno, fa, o sigui, la veritat és que mola molt perquè no, no perden pistonada aquesta penya. S'ha de dir, o sigui, a penya que, que amb el pas del temps i els treballs i tal, doncs, doncs van variant i i es venen, bueno, van, van buscant altres sons. No és el cas de, del CCA, ja veureu que sonen... Els CCA ho van fer ja en el, els inicis, inicis, inicis. Sí. Era molt més dur, molt més... Mare, mare meva. Mare meva. Arriba el palla amb una caixa de voltams plena de xarrups. Bueno, mare meva. Ai, per favor. Un desastre, un desastre. Vale, sí, sí, sí que ho, potser sí que ho van fer, però que... De, però, però, però de, han mantingut... dels 90 cap, a, cap aquí... Ai, ai tenen el seu estil, el seu sí. segell... I... I, no, I no ho canvien per res. Ni us... falta que els hi fa I tant. Us portem un trellazo, com us dèiem, el seu segon single d'avançament del que serà el seu proper àlbum, que s'anomenarà Confrontació i que estarà disponible a partir del 10 de maig. Així que sense més dilació, sense més dilatació, com diria la, la mestra Estefa, el CSA i el seu temazo, Colapso Final. Som-hi! on ho agafem, això? A veure, per on ho agafem, això? Ho agafem perquè no perden pistonada al CCA. Tremenda, tremendíssima, aquesta col·lapso final, aquest tema zarangano, col·lapso final des del seu confrontació, que a partir del 10 de, ma de maig podrem, podrem degustar i podrem gaudir. La veritat és que tinc moltes ganes també de que, de que arribi la data per, per poder veure que, que ens porten de nou al CCA. Sí que bueno, sonen contundents més que el que, lo que, que ara ho estàvem parlant aquí fora de micro, no? de l'època daurada no? dels 90 i algos. Va Ese començar el 88, per tant... Allí tenien un so, després el van canviar, que és amb el que tots vam gaudir SA durant molts anys. Sí. I després va arribar un moment on es van enfosquir un altre cop i és bastant això, no? El, el trash, més trash metal que el punk Correcte. I seguint amb la dissertació, de quina S.A. sou vosaltres? Mm -hmm. De quina època? En quina època us quedeu? Jo em quedo amb Oscor, amb la versió que tenien del Furra-Furra de el, di el, el Diversiones. El Tot el Diversiones és una passada de disco. Sí. Mochaló, Mochaló. Bueno, són, són autèntics himnes. Sí, el Diversiones, segurament. Bueno, que li tiren a la puncarrada fàcil. I, no, i, tam, i tenien el... S.A. també té... Passa com la Polla Records, o fins i tot com Extremo Extremoduro, que tenen un directe enregistrat que és brutalíssim, que toquen totes les bones, que sonen gairebé millor o amb més energia que en el... Correcte. Que milloren no, la versió original. Mm. És com l'Afkengo de dansa, que sona millor inclús que les cançons d'estudi. Cortato, sí, en aquella, època, en aquella època passava, no? Sí. Això de que els discos en directe molaven més que, que el propi sí. disc. Certament. Molt bé. Molt bé, doncs després del CCA anem a... la amb... dissertació, amb, amb... com he dit. Sí. <laughs> bueno, Little Jardí, no? Està bé, sí, està bé, està bé sí. parlar de, de música. Clar que sí, ens encanta. Pau, salut, salutacions. <laughs> I ens encanta que, que gaudiu de, de, de poder-nos escoltar i de, i de poder gaudir de tots els temes i totes les temàtiques polítiques i socials que sempre portem al pim-pam-pum. Ara és la, la Sadi que porta la seva, la seva cinquena bala, penúltima. Estem a, començant a arribar al final del programa. Mm. Amb, què, amb què ens sorprendràs en aquesta ocasió? Doncs ara vinc amb el Sergi Estella. Oh, oh un grande! <laughs> un grande! Un grande! que l'altre dia parlant amb, amb la Lorena, amb Quin una màquina. bona col·lega, de ah, estic preparant el programa, tal, no sé què, què, què porto. I em va dir, buah, tia, mm, has de portar el Sergi Estella. I em, va, I em va dir, segur que si el convideu al programa estarà encantat, també té, eh, que és un encantat de la música. Que... És un màquina. Sí, és un maquinote. Jo l'he vist en directe mm. i em va cautivar. Em va cautivar. Sí, Ella em parlava de que el van a veure per allà a Girona, ara no sé ben bé a on, no sé si era la sala de la Mirona, Olé. em sembla, ja que tocava un grup i ell feia de telonero d'aquest grup. I van parlar amb ell i tal, i, i els hi deia de, no, si nosaltres hem vingut a veure tu. <laughs> I el Pau flipava de, però eh? com pot ser? <laughs> El vaig sí. veure jo a Barberà l'estiu passat, que, que el, van, el van portar la gent de, del casal Tangram. Hòstia, I va hòstia, ser un, doncs jo no un bolo molt això. xulo, això, en plan petitet, però sí. super, superbonic, i vaig flipar, vaig flipar. És una màquina, per la gent que no sàpiga, el Sergi crea els seus instruments. Exacte, sí, sí. Sí, sí, el... Ah, vale, ara el... per això em sonava molt el nom. És el... Vale, sí, vale, vale. Orquestra, sí. Vale, vale, vale eh... ja sé, ja eh, sé. I això, ell mm, crea instruments, es crea la seva pròpia música, s'ho fa tot ell, i bueno, és, és una passada, és molt guai. I avui es porto la cançó de Ho superes i et fots, que és molt divertida en la seva <laughs> línia, i, i res, fot-li, Riqui. Som-hi. Ens vam ajuntar en una colla fent una barbacoa i vam agafar un tros de fusta i una corda i vam fer l'Steinburg. Si no t'agrada com sona, ho superes i et fots. Música calçats. Ho superes i et fots, et posen una birra i escut cap a dos pebrats. Ho superes i et fots, volies bolets al·lucinògens i t'han posat camagrocs. Ho superes i et fots, ho superes i et fots. Vas anar al canet i no sonava rock. Ho superes i et fots, et fan pudor els pèls naus i et regalen uns crocs. Ho superes i et fots, volies bolets al·lucinògens i t'han posat camagrocs. Ho superes i et fots, ho superes i et fots. uns curs i et regalen uns shorts. Ho superes i et fots, vas anar a un concert i era teràpia de xoc. Ho superes i et fots, volies bolets al·lucinògens i t'han posat camagrocs. Ho superes i et fots, ho superes i et fots, ho superes i et fots, ho superes i et fots. Ho superes i et fots. Sergi Estella... <laughs> Pues això. Deixant-ho clar aquí al pim-pam-pum. Claríssim. Què hem de dir? Què hem de dir, Sadi? Què hem de dir? Què hem de dir? Ah. Què està passant? He anat a fer un riu i, i, i no estic entenent res. No, no, que volia mencionar aquí el Pou, ara, ara, ara. perquè jo fent els meus deures del Mega, per veure si han sonat les cançons eh. i tot això, eh, vaig saber que el Sergi Estella havia estat al programa per part del Pou, hi havia dos cançons i les dues eren del Pou. Sí. Així que una salutació gran pel Pou i, tant. i això. I molt guapa, molt guapa, com sempre, la, la participació de, de Sergi Estella, aquí al mm. Pim Pam Pum. Amb, amb aquest et, ho supera si et fots, que, que la veritat és que jo, jo la vaig escoltar en directe i em va encantar. Mm. De, tot el bolo de dalt a baix, és un, és un màquina. I molt guai, gaudint, gaudint de valent de, de la bona música combativa, acabant ronda per part del mestre Tecles, acaba cinquena ronda, la penúltima. Què portes, bonic? Porto una estrena que em consta que l'he robat una miqueta. Doncs Isma, ho superes i et fots. Ara, et superes ara. I, i et fots. Aquí el, el, el que arriba primer al Mega o al Telegram, Uf, que, que comparteix l'enllaç, ja, ja està. Que dur, ja que està. dur. Doncs estem parlant de Rotura, yeah. que ho vaig, ho, ho vaig mirar, la Sílvia, la cantant, sí? crec que va ser una de les primeres, la vuitena... Correcte. La vuitena en participar a la secció Punky Dona. certament. La tira d'anys ja. Sí, sí, sí. I res, que entre d'un altre disc, eh, ara fa, fa quatre dies, es diu A l'otro lado, i m'ha sigut molt difícil triar és, una cançó. És que, és que totes valen molt la pena. La veritat sí. és que és, un, és un disc que, que és, és un autèntic mm, trallazo de dalt a baix el podeu trobar al Bancam amb les lletres i tot plegat, molt guai. I, I jo he triat la cançó que es diu Nadie Escucha, que és el que ens passa al Pim Bam Pum en directe, que no ens <laughs> Després el podcast sí, però en directe no, nadie escucha. Hay alguien ahí? <laughs> Ho superes i et fots! <laughs> Nosaltres no ho fem perquè ens escoltin, o sigui que ho fem per passar-nos-ho bé. Així que, eh, rotura, nadie escucha. Canyuqui de la bona. Rotura, molt bé. Delirium Tremens, aquí al Pim Pam Pum, fent trontollar els fonaments de, de Can Capa Blanca, amb aquest tema zarangano de Rotura. I era hora, perquè feia anys que, no, que havia entrat el primer i i s'estava esperant el I, segon i ja, sí, sí. ja que el tenim. Ho esperàvem amb candeletes i, i molt, molt, molt contentes de que l'hagin tret. La veritat és que segur que no serà l'última vegada que I passin que pel no. pim-pam-pum. I tant que no. Molt bé, doncs si anem amb l'última de les últimes, jo m'acomiado M'acomiado amb aquesta. Són els Marea, la banda de rock de Berriozar, a Nafarroa. Amb... han tret cosa nova o què? No, no, ah. no ni molt menys. Ah, ni molt menys. Vale, vale, estava flipant, dic, els que tenia va. deslocalitzats aquests. Que va, que va, són el Cuchi, l'Edu, el César, el Colibrí i l'Alen amb, amb aquest tema que li vull dedicar molt especialment a la noia, a la meva companya de vida, que avui no, no està aquí, que sempre que no ve li dedico un tema i li envio un fort petonet, ja que em va venir molt al cap durant el nostre pas per Astúries. Els Marea, l'any 2004, treuen el seu llarga durada 28.000 punyalades, i en ell es troba el tema Ciudad de los Gitanos, una cançó, una brillant adaptació musical del famós poema Romance de la Guàrdia Civil de Federico García Lorca, poeta i dramaturg granadí membre de la generació del 27 assassinat per la Guàrdia Civil franquista l'any 1936. Encara avui seguim cridant allò de no passaran. Me'n vaig amb els Marea i la seva cançó Ciudad de los Gitanos. Som-hi! Los caballos negros son Las cerraduras son negras, sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera tienen por eso no lloran. De plomo las calaveras, con el alma de charol, vienen por la carretera. Oh ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda. Ciudad de dolor y almizcle, con las torres de canela Oh ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda, apaga tus verdes luces que viene la vela. Marea, Ciudad de los Gitanos, desde el 28.000 puñaladas. Tremenda, tremendíssima. Molt bé, és marea. Pa, eh? no. Bueno, el 28.000 punyalades ja a mi em, em... Sí, fan un canvi, però, però té autèntiques joies, sí. I aquesta, no només per, per la música, sobretot per, per la lletra extreta de, del poema del Federico, vull dir, tenia una sèrie de components i la veritat és que, com us deia abans, eh, a Astúries no sé per què vaig entrar en bucle amb aquesta cançó i frisqui frasca tota l'estona escoltant-la i vaig pensar, porta-te-la, per què no? I tant, clar molt guai, sí. molt guai, clar que sí. S'ha de portar la música que, que tens al cap perquè si no ens, ens donaríem boges, em sembla a mi. Sí. Molt bé, doncs després d'aquesta arriba al final del pim-pam-pum, anirem al, al resum, hi ha dos temazos. Foli. I el resum del programa diu així, programa dedicat molt especialment... Perdó, el diu la Sadi, programa dedicat molt especialment a les tècniques. <laughs> És el costum, perdona. <laughs> El col·lectiu de tècniques de l'espectacle, col·lectiu feminista de tècniques dones, dissidents, treballadores de la cultura i l'espectacle en viu. També a la resta de col·lectius feministes dins del món de la cultura Let's Go Girls. Gràcies, Marta, per fer-ho possible. I a més, hem celebrat l'aniversari del nostre estimat mestre de Tecles. Per molts anys, bonic, que ens facis molt més i que ho fem juntes. Gràcies. I a la secció Felicitant... Foli! Foli! Foli! Foli! sis? <laughs> Ens hem fet un fart amb Res Turner i, i amb la acompanyat de la música de Stephanie Valentin i el seu cogombre Destins Cru... Destins creuats, que és més fàcil. <laughs> I també a la secció Foli Seitan... No, a la secció... <laughs> Foli! També, també pel costum. són, són, són, són els robots que portem a dins. Fadli! <laughs> Fadli! Ai, per favor. I a la secció Punky Dona... Punky! Punky! Hem tingut el plaer de presentar-vos a la Mar, baixista de... De la, ban... de la banda barcelonina Polvo de Hades. Sí, i amb això i amb dos temazes arrànganos acabarà aquesta edició 485 del Pim Pam Pum, el primer dels últims de el tira la mestra Sadi. Amb què t'acomiades del tot? Jo avui m'acomiado amb les Que te calles. Que te calles, tremenda banda de culte D'aquí, del programa, sí, sí. Ja ho he vist, sí, sí. Eh, no sé si hi han com 20 temes. No, no queden que tants per posar, no? <laughs> Sí, sí, vaig tenir de... Oh, mierda! Ja, ja, ja. <laughs> Estic repetint, però no. Eh, jo vinc amb la cançó de Somos, yeah. que ara no sé de quan és, però, bueno, pues, com sempre, amb la seva clara reivindicació feminista i, i el seu rotllet així d'alegria i, i, i de tralla. I amb això m'acomiado. Com sempre, gràcies a tots i totes per estar al programa, per donar-me l'oportunitat també d'estar aquí. Jo crec que això ja està superat, no? Sí, sí ara ja és casa ja teva, està, això. Eh? Ja, ja està, ja està. Sí, et, et, ets sí, una sí. dinoi. <laughs> sempre. Una dinoi. I, i res, mm, encantada sempre d'estar aquí i, i el Ricky, no? Falta? I el Ricky és, és l'última de, de les últimes. Us recordeu el programa anterior, fa unes setmanes ja, que us vaig, por havia de... vaig pensar en portar una banda de Nàpoles i em vaig equivocar i no. vaig portar una que ho vaig descobrir abans del programa, per sort, <laughs> perquè era una banda no de Nàpoles, a Itàlia, sinó de Nàples, Nàples. Eh, Estats Units, Nàples. I... Illinois? <laughs> Irinois em vas dir o... Mm, no sé, eh? Hòstia, ho hauria de mirar ara. No, no, no t'amoïnis, és igual, tira-le. Tiro? Però t'ho puc sí, dir en un moment, eh? <laughs> bueno, és igual. Doncs, doncs, doncs, doncs, doncs eh, ah, avui sí que me'n vaig a Nàpoles, a Nàpoli, a Itàlia. De fet, vaig a un poblet al nord d'Itàlia que es diu Caserta. Que tot això ve perquè el Barça va, li va guanyar. ja, <laughs> sí, ja, ja. Estava molt motivat sí, no? amb el, després del partit i vaig dir, portaré va una cançó de Nàpoles. <laughs> Va <laughs> Encara ho celebrem, no? Vinga, sí. va. Bueno, que portis aviat una cançó de París, doncs. Ja ho he fet, ja ho he fet. Porto, també porto sí, unes setmanes abans de, abans de saber que tocaria el París. ja, ja estava ahí. Ja està. <laughs> per, si cas. Avui, avui he obert programa amb la res... Sí. Vale. Doncs a veure, eh, anem, anem, anem que si no no acabo. Des, de, des del nord de Nàpoles us Ara porto sí? Face Your Enemy i extret del seu disc del 2016 World Keep on Turning us porto una cançó que es diu All Real Friends. Molt bé, doncs amb All Que Real Friends... vosaltres ma- no? La nostra criu. <laughs> Bravo. Clar que sí. Molt bé, doncs amb aquest temazo del Mestre Tecla s'arriba a la fi aquesta edició 485 del Pim Pam Pum. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. És un plaer cada vegada que ens escolteu. Ja sabeu que sou l'autèntic motor que fa bellugar el Pim Pam Pum. Sou Sí. l'autèntic cor que fa bategar el programa. Com sempre diem, família, ens trobem. Per les xarxes. I pels carrers... Salut i revolta! <laughs> las como la llama que I als carrers, salut Salut i revolta!